Sarah het nog niet voor haar man Abraham een kind in die wereld gebring gehad nie. Sy het die Egyptische slaffin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abraham, die Heere het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hee. Gaan slaap bij my slaffin, miskien bring sy een kind in die wereld wat my eie kan worden. En Abraham het saamgestem met zijn vrouw. Abraham was al tien jaar in Kanaan toe Sarai, die vrouw van Abraham, zelf vir Hagar haar Egyptische slaven, gevat en vir haar man Abraham als vrouw gegee het. Hy het by Agar gaan sla, en sy het zwanger geword. Toe sy achterkom sy is zwanger, het sy haar eie naar is geminag. Toe sy Sarai vir Abraham, je dra die skuld vir jy die onreg wat ik moet verdier. Ik het my slaven vir jou gegee om met haar gemeenskap te hee, en nou dat sy achterkom sy is zwanger, minag sy my. Mag die Heere hier die saak tussen mij en jou uitwijzen. Maar Abraham sê vir Sarah, jou slaffin staan onder jou, doen met haar soos jy goed denk. Sarah het haar slaffin te sleg behandel, en sy het weggeloop. Die engel van die Heere het vir Agar ontmoet by een fontein in die woestijn, die fontein langs die pad na Sir toe, en vir haar gevra, Agar, slaffin van Sarah, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy, ek loop van my eienaar is Sarah af weg, en die engel van die Heere sê vir haar, gaan terug naar jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gezag. Verder het die engel van die Heere vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Heere ook nog vir haar, kyk, jy is zwanger, jy sal een sien in die wereld brengen. Je moet om Ismael noem, van die Heere het van jou zwaar kry gehoor. Jou sien sal een man wees so ontembaar soos een wilde donkie, hy sal teen allemaal wees, en allemaal zal teen hom wees. Hy sal in vijandskap leef met sy bloedverwante. Agar het toe die naam van die Heere wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, Jy is een God wat mij sien, hier het ek om gezien wat mij gezien het. Daarom wordt die fontein genoemd Lachaherui fontein. Die fontein is tussen Kades en Bert. Agar het voor Abraham een sien in die wereld gebring, en Abraham het sy sien wat Agar in die wereld gebring het, Ismael genoemd. Abraham was 86 toe Hagar vir Ismael vir hom in die wereld gebring het.